avataro ebligas al lamuloi parolon kai mimicon. Interfazo de cerbo cun computilo povas converti cerba in signalo in al parolo. Du novai usonai istudajoi raportas nun pri spektaklezai progressoi. La parolo generita de computilo al proximijas alla natura parolo cae avataro ancau esprimas la mimicon de la muloi. La cerbo computilae interfazoi estas invadae, do ili devas esti implantitae per operatio. Teamo de la Universitato Stanforda disvolvis tian interfazon kiu registras la neuronan activezon de unuopai celoi per fainae elektrodoi ciui estas enjovitai en la cerbon. Helpe de lingva modelo, la cerbai activezoi estas sekve traducatai al textoi, kiel tion raportas la faculoi en scienza magazino. La interfazo estis implantita al sestec ocjara pacientino kiu suferas de dec jaroi sub neurodegenera malsano, A lo so, kiu conducas al malcresco de muscoloi cae lamigioi. Se oni pensas pri a lo so, oni pensas pri la sequoi por bracoi cae gamboi, sed en gruppo de a lo so trafitoi comencigas la malfacilagioi cun la parolo. Mi ne povas paroli. Tion diris pacientino en retposta interviuo la pacientino ja povas ancora umovigi, cae mem vestisin, se ci ne plu povas laudesire usi lipoin, langon, cae aliaen muscoloin, ciui estas besonatai, por la formado de parolo. Helpe de la interfazo, cae post quar monata treinado, si de nove povis paroli, nome helpe de computilo, kiu tradukis shia in penso fluoin al vortoi sur ekrano kun averaggio rapidezzo de sestek du vortoi en minuto tio estas laula esplorista te amo la tri como obla rapidezzo o la gis nuna recordo por simila apparato kai tio al proximijas alla rapidezzo de natura conversazio ce ciu estas parolatai proximume cent quindec vortoi en minuto. Ancau la quoto de eraroi estis pli mal alta olce gis nunai cerbo computilae interfazoi. Tiu quoto situis ce gis nun neatingite granda vortaro de cent dudec quin mil vortoi ce appena unu quarono ce granda vortaro de quindec vortoi cennau procentoi. Dua labor de la Universitato de Californio disvolvis spezzon de silicona foliaggio cun electrodoi, ciu cuscia sur la surfazzo de la kai cae ciu registras la activezon de multae celoi diversa i locoi de la entuta lingua cortexo tiu interfazo de cifris cerbain signaloin por producti samtempe texton, audeblan lingvon, cae parolantan avataron. La interfazo atingis ce pacientino, cun grava lamigio, ciu estis causita de cerbo trunca apoplexio, averagian traduc rapidezzon de septec hoc vortoi en minuto, cio estas la quar como tri obla rapidezzo o la gis nuna recordo. Ancauce tiu interfazzo, la de eraroi situis sub la gis nunai mesur valoroi, ciel tion diras same la studaggio. La cerbae signaloi estis per tiu metodo recte traducatai al artefaritai parol sonoi ciui estis generitai de computilo. Netreinitai auscultantoi povis compreni tiuin parol sonoin. Por en tuta quanto de appenao quincent tridec frasoi, la erar quoto de vortoi situis ce dudec hoc procentoi. La interfazo traducis la cerba in signaloin de la pacientino, crome dum la parolado, al visaggio movoi de avataro, cae ancao al nevortai esprimoi. Necessas aldoni, che gis larga applico de tiu tecnologio, estas ancorau longa voio. Temas ancorau pri experimenta applico, sed certe tiui novai interfazoi presentas esperigan progresson por homoi ciui estos trafitai de la migio de la parol apparato.